для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. старшыня пастукаў алоўкам па графіне запытаўся у залы якія таварышы ў башлыкову пытанне я прашу задаваць стала ціха ля сцяны злеву стаў барадаты дзядзька і пакашляў сказаў быццам затоеным сэнсам няхай скажаце работаў у сельскім хазяйстве Башлыкоў яшчэ з чырвыню ў твары павёў уважлівым позіркам к сцяне. «Раней не даводзілася», – адказаў ён. «Ясно», – прамовіў дядька, зноў як бы прытоена, сумна і сеў. Вясёлы жаночы голас запытаўся, чаму таварыш сакратар – не жанаты ходзяць. Местачковых дзяўчат гэта вельмі цікавіць, але башлыкоў, хоць і ў зале павесяліла, не паддаўся на весялосць. Яшчэ насцярожаны адказаў, што з жаніцьбаю думае пакуль пачакаць. «Шкода!» – уздыхнул хтосьці гулліва – Башлыкову давялося перажыць яшчэ некалькіх важных хвілін, калі белы запытаў у залу, хто хоча выступіць, і к сталу камісіі лёгкай прухкай хадой падышоў Гайліс. Гайліс ледзь дайшоў і дзіцячым сваім галаском кінуў у залу. Тут неразумно смяялись записка, сказаў ён з латыскім акцэнтам. Башлыкоў не здымае шапка, не здоровается? Ничего нет смешного. Правильно, товарищ Башлыков не снимает шапка. Конечно, это маленький недостаток. Товарищ Башлыков, может быть, даже не знал, что тут есть такой звычай здороваться с незнакомый человек. Але это, что товарищ Башлыков не здоровается – не есть дробязь, не есть ерунда, бо тое, што таварыш Башлыкоў не здароваецца, не есть случайность, бо этот факт говорит про тое, як товарищ Башлыков звычайно поступает. Он звычайно и товарищам, с которыми разом работает, и по партии руку не подает. Он никогда не пытается. Як вы живете? Он более любит кричать трубку. Вы там черт знает, что делаете. Вы спите, вы оппортунисты. Мы будем с вами говорить на бюро. Вот так говорит товарищ Башлыков. Галес помолчал, поглядел на Башлыкова, як бы хотел переконаться, и слухая той. Башлыкоў пачырванелы, стоены слухаў, і Галіс павярнуўся зноў да залы. Таварыш Башлыков, можа быць, лічыць, што секретар павінен быць строгі. Это правільна. Павінен быць строгі, он не есць, як гаварыцца, кум, але этого мало. Секретар райкома павінен быць не толькі строгі, але і уважлівы, справядлівы чуткий, повинен быть культурный, а этого нет. Галі зноў павярнуўся да башлыкова і дакончыў: Вучыцца, вучыцца вам, таварыш башлыков трэба. Ён гаварыў шчыра, пераканана, што ўся зала моўчкі лавіла Кожнае слово уражыла мусіць і тая адкрытасць, смеласць, з якой ён рэзаў праўду самому башлыкову, не думаючы зараз пра тое, што можа быць потым. Апейку гэтай адкрытасці і смеласць не здзівілі, ён адно думаў з ухвалаў, як добра тое, што ён гайліс, рэжаў вочы башлыкову і іменна тут у гэты момант, бачыў, як чырванеў, як стрымліваў сябе, не вельмі ахвотны да такіх урокаў сакратар. Слухай, слухай, мімаволі думаў апейка. Вучыся. Гайле з такой же лёгкай хадою сышоў, як чалавек, які зрабіў тое, што павінен быў падаўся на сваё месца на другім радзе недалёка ад апейкі. Апейка не азіраўся, але адчуваў, што на Гайліса глядзяць нават з павагай, у зале яшчэ ціха ні аднаго галаска. Раптам у цішыні гэта і пачулася, а дазвольце мне слова. К сталу ішоў зубрыч ускочыў на одну ступеньку, на другую, зірнуў у залу, але гаварыць не стаў спяшацца, пачакаў увагі. «Я беспартыйны», – сказаў Зубрыч спачатку да камісіі, «але я таксама хачу сказаць». Паколькі думка беспартыйнай масы, як мне ведама, таксама неабыякавая для камісіі, і голас мой як чалавека непартыйнага, можа быць і не так многа значыць, але я магу таксама ўнесці сваю долю для высвятлення ісціны на конт таварыша башлыкова. Такім чынам па гэтай хоць прычыне я адчуваю абавязак сказаць усё ж такі сваё слово. Ён павярнуўся к залі, памаўчаў момант і загаварыў больш павольна і моцна. Я павінен сказаць шчыра некалькі слоў. Перш за ўсё не буду таіцца, таварыш башлыкоў са мной таксама не цырымоніўся. Мне, наколькі я помню, ён таксама не толькі не падаваў рукі, але і здаралася гаварыў словы не менш вострыя, чым таварышу Гайлісу. Здаралася было такое, таіцца няма чаго, але я буду гаварыць шчыра. Ён кінуў позіркам на башлыкова, які насцярожана сачыў, да чаго ўсё гэта. Апейка, пейка таксама глядзеў з цікавасцю з залы з першага рада. Праўда, з цікавасцю асаблівай, непрыемнай, не зусім зразумелы быў яму гэты чалавек, зубрыч, з якім даводзілася ўжо не адзін год рабіць блізка. І падхалім, і не падхалім, а нешта горшае, брыдкае, нейкае слізкае. Для чаго ён вылез сюды? З якім намерам, што яму трэба? Я не друг таварышу башлыкову, працягваў зубрыч, ні ён да мяне, ні я да яго не мелі асаблівай сімпатыі, будзем гаварыць шчыра. Але я люблю праўду, і вось гэтая праўда і прымушае мяне гаварыць, а не маўчаць. Я з таварышам башлыковым сустракаўся не раз, бачыў яго з боку, слухаў і магу сказаць, што ведаю таварыша башлыкова някепска. кепска ведаю як кіраўніка, ведаю як чалавека, ведаю як партыйцы і ведаю яго як таварыша башлыкова. Зубрычаў голас яшчэ падужаў, набыў як бы святочнасці і пафасу. І таму я скажу шчыра, не магу згадзіцца з таварышым гайлісам. Зубрыч адолеў шум у зале. Не магу таварыш башлыкоў надзвычай энергічны дзелавы кіраўнік вельмі чулы да людзей ён зноў адужаў шум так я кажу вельмі чулы я згодзін што ён строгі патрабавальны але ён разам з тым і чулы тут няма ніякай супярэчнасці яго строгая патрабавальнасць і ёсць нешта іншае як сапраўдная чуласць дзелавая У наш час, калі класавая барацьба так абвастрылася, калі сам закон класавай барацьбы патрабуе быць заўсёды напагатове, заўсёды быць пільным, нельга быць чулым і не быць патрабавальным. Не разумеючы гэтага, нельга правільна зразумець таварыша Башлыкова. Тут Зубрыч прымоўк і далей загаварыў ужо цішэй, мякчэй, але з той жа шчырасцю ў голасе. Я павінен адказаць і яшчэ аднаму прамоўцу. Вось тут пыталіся, ці працаваў таварыш башлыкоў у сельскай гаспадарцы, Маўляў, ці ведае сельскую гаспадарку, магу сказаць цвёрда, ведае. Як спецыяліст, які часта сустракаецца з ім іменно ў гэтай галіне гавару ведае. І што яшчэ больш важна ведаю душу селяніна, ведае, чым ён селянін наш, як кажуць, дыхае, я магу сказаць з поўнай адказнасцю, што партыя не памылілася, прыслаўшы такога работніка, умацаваць кіруючае партыйнае ядро. Добры кіраўнік, сапраўдны бальшавік, такая моя беспартыйная думка. Хтосьці крыкнуў, правільна. Некалькі чалавек запляскалі, і зубрыч сышоў як чалавек, які таксама сумленна зрабіў сваё. У залі гаманілі таму, хто выйшаў за ім, давялося чакаць, пакуль старшыня камісіі супакоіць залу звонкі, не па гадах важны, сталы, таропячыся ў залу партым позіркам, косцік, кудравец са ўсім сваім камсамольскім пылам рынуўся раскідваць усё, што сказаў Гайліс, што пакрыквалі з залы. Ён заявіў усім у зале, што прынцыпова згодны, з усім тым, што гаварыў таварыш Зубрач, што ён наогул не разумее, як можна сумнявацца ў тым, што таварыш башлыкоў больш як хто іншы годны быць у бальшавіцкай партыі. У зале зноў прыціхлі, калі старшыня камісіі напытаў тых, хто сядзеў побач, якія ёсць пытанні. Беразоўскі сказаў, што няма ўсё ясна, ясны яму ведаў апейка. Было не толькі з таго, што ён пачуў тут, але з таго, што яму вядома было яшчэ да сходу. Камісія рабіла ў мястэчку больш за два тыдні. Няхвочы да лішняй гаворкі ён відатлічыў, што няма чаго пытацца попусту, дзе ўсё зразумела, калі да ўсяго ўперадзе яшчэ столькі нялёгкай працы. Галенчык жа, строга перабіраючы нешта ў памяці, у роздуме маўчаў. Зала сачыла за ім і таксама маўчала, чакала. А чаму у вас такі малы працэнт рабочай праслойкі, нацэліўся галенчык на башлыкова. Вышалкова адказаў, што ў раёне вельмі мала рабочых толькі на млыне ды ў арцелях. Але галенчыка гэта не супакоіла, ён не тое, што не таіў. Ён усім паказваў, што незадаволены адказам ніжняя губа яго вельмі зразумела была адтулена. Ён пакруціў галавою. Як такое можна гаварыць мала рабочых? Адно за адным стаў кідаць пытанні, колькі арцеляў у раёне, колькі ў раёне ўсяго рабочых, колькі ўсяго ў партыі. Што далей, то больш, чаму ў партыі аказаліся элементы заможнай праслойкі, элементы з цёмным прошлым, элементы, якія злучыліся з класава чуждымі элементамі. У той час, калі рабочая праслойка не расла. Башлыкоў адказваў спачатку цярпліва, а потым апейка прыкмеціў гэта стаў злаваць, абурацца гэтымі пытаннямі галенчыка, што былі як несправядлівыя абвінавачванні. А ў мяне ёсць пытанне, перабіў нарэшце галенчыка белы. Я хацеў бы таварыш башлыкоў, загаварыў ён спакойна па-сяброўску, каб вы расказалі канкрэтна фактамі, як вы працуеце з сялянамі. Як вы пераконваеце іх, што калгасы адзіная дарога да лепшага жыцця. Што вы як сакратар райкома робіце, каб арганізаваць сяляну калгасы. Башлыкоў, расказваючы, ізноў пачуў сябе спакойна упэўнены, Белы слухаў яго ўважліва, ківаў распораз у знак згоды, ухваляў, трапна памагаў новымі пытаннямі. Усё ж Башлыкову давялося яшчэ перацярпець некалькі хвілін галенчык, якому прагнулася зноў заявіць пра сябе, узяў слова – Стоючы за сталом, абводзячы вачыма залу, Галенчык пачаў з таго, што паправіў усіх, якія тут выступалі. І таварыш Гайліс, і таварыш Зубрыч, так сказаў Галенчык, гаварылі аднабакова. Таварыш Гайліс не адзначыў таго станоўчага, што ёсць у таварыша Башлыкова, а таварыш Зубрыч адмоўнага тых вялікіх памылак, якія дапусціў таварыш Башлыкова. Непахісна, выкрываючы гэтай небяспечнай памылкі, галенчык зноў падышоў да тых пытанняў, якія не даў яму дакончыць старшыня камісіі даводзячы як шкодна для партыі тое што ён выкрываў сваімі пытаннямі ён ужо выпраўляў не толькі лінію башлыкова а разам і лінію тых партыйцаў якія бяруць такую лінію пад абарону галенчык знарок не называў прозвішча ён відаць і так ведаў што ўсе ўсё зразумеюць каго ён папярэчвае Старшыня белы слухаў яго цярпліва, не перабіў ні разу, і галенчык зноў вярнуўся да башлыкова. Таварыш башлыкоў павінен улічыць, павінен помніць, павінен не забываць усяго, што яму было тут сказано. Такім жа тонам галенчык і скончыў. Таварыша башлыкова можна ставіць у партыі, але указаць на тыя недахопы, якія тут былі ускрытыя. Выйшла так, што белы, які гаварыў апошні, проста нібы падтрымаў прапанову галенчыка. Пасля некалькіх спакойных дзелавітых слоў старшыні башлыкоў сышоў па ступеньках уніз у залу. старшыня белы выклікаў к сталу камісіі апейку. Калі апейку зышоў, старшыня спакойна будзённа зірнуў і попрасіў расказаць біяграфію. Апейка павярнуў і ўбачыў звыклае залу людзей, што чакалі яго слоў, і ад гэтага звыклага адчуў сябе раптам вельмі спакойна, спакойна, роўна расказаў пра жыццё сваё, адказаў на пытанні, яго трохі здзівіў тон, штось цячу нядобрае, незразумелае у тым тоне, з якім галенчык сказаў: « Я прапаную прачытаць кампраміціруючыя матэрыялы, якія паступілі на таварыша апейку. Тады апейка, падумаў быў, што галенчык незнарок перайначыў яго прозвішча, апеку больш кінулася на ўвагу нядобры, нібы зларадны бляск у чорных пранізлівых вачах галенчыка. Па гэтым бляску апека зразумеў, што яму грозіцца небяспека і здагадаўся, што небяспека гэта ад запісак. Ён з насцярожанасцю глядзеў, як старшыня белы, выбіраў з папкі, перачытваў нейкія паперкі, падрыхтаваўся мімаволі да самага паганага. Але першыя ніякія небяспекі не зычылі, Хтосьці нават пісаў, што кампліметіруючых матэрыялаў пра таварыша апейку можна напісаць багата, бо ён такі партіец, што ў яго няхай бы ўсе вучыліся. Другі пісаў, што яго няма чаго чысціць, таму што ён свой і ўсе яго і так ведаюць. Былі запіскі, у якіх наракалі на парадкі ў раёне. Дзве з іх былі напісаны, мабыць, тымі ж людзьмі, якія пісалі на Башлыкова. Адной скардзіліся, што не хапае солі, карасіны, у другой, што прыцясняюць веруючых. А потым ужо адна. Вось яно. Цэпнула брудным намёкам. Чаму, таварыша Пейка, скрываю, што сапраўднае яго прозвішча не апейка, а апенька. Ці не таму, што вядомы мірает кула капенька, яго родны брат. Тады яшчэ адна, а такая ж дурная і злая. Няхай скажа, колькі з'еў кулацкага сала. Але самая паганая была апошняя запіска. У партійную камісію прашу заявіць на сходзе ці можа займаць важны савецкі пост такі чалавек як капейка, які зросся з кулакамі і сам фактычна з'яўляецца іх пасобнікам і заступнікам. ў зале, калі белы чытаў апошнія запіскі, раптам захадзіў гоман. І такі, што белы пасля кожнай запіскі прыпыняў чытанне і паглядваў у гаманлівы прыцімак. Хтосьці крыкнуў, хрыпла і моцна, брахня гэта. Яго падтрымалі між мужчынскіх стрыманах некалькі абураных жаночых галасоў апейку, гэтыя галасы супакоівалі, падтрымлівалі, але з іх падтрымкаю стаяць спакойна было няпроста. Удар быў вельмі важкі, небяспечны. І ўсё ж апейка стараўся не паказваць хвалявання, не толькі таму, што на яго глядзела столькі вачэй, а недзе там, сярод гэтых добрых, прыязных вачэй, успомніў ён увесь час цікавалі яго вочы, якія прагнулі яму бяды і болю. Сабраўшыся сіламі, ён загаварыў. Чаму я апейка, а не апенька? Ну, пра гэта лепш запытацца ў таго п'янага папа, які запісваў мяне ў метрычную кнігу. Нехта засмяяўся, іншыя падтрымалі прыхільным гаманком. Апейка чуў, што тон узяў ён правільны, спакойны. Загаварыў зной з той жа спакойнай насмешлівасцю і згоднасцю. А як я скрываў, хто мой брат і хто мой бацька, дык гэта, мабыць, невядома толькі таму, хто пісаў запіску. Ну, хоць апейка нібы задумаўся, ён, мусіць, знае гэта лепш за іншых. Зноў засмяяліся ў залі, хтосьці крыкнуў нявесела, нават пагрозна. Знае. Апейка перачакаў і сказаў коратка і цвёрда. Сала братавага я не браў, Не браў, значыцца, не еў ні аднаго фунта і браць не думаю. Гэтыя словы яго таксама ўхвалілі гоманам. Тады і апейка памаўчаў, падумаў і сказаў: « А што да трэцяга пытання, то апейка глянуў на белага, Яно можна сказаць не да мяне. Гэта пытанне да камісіі. Старшыня белы, кіўнуў, што згодны з адказам, запытаў у залу, якія да таварышы апейкі пытанні, пастаяў, павёў позіркам па зале. А чаго тут пытацца? Знаюць усе, пачуліся галасы, свой чалавек. Белы цярпліва пачакаў, пастукаў алоўкам па графіне гоман прыціх. Ну хто хоча выступіць яшчэ аб таварышу апейку. Выступленне тут простае, добры чалавек, чуліся галасы, справядлівы. Белы, жмурачы вочы, прыгледзеўся, хто там гаворыць. І раптам устаў дзядзька, здаровы, шырокі ў расхрыстанай падзёўцы. Это я, казаў. Апейка пазнаў, гэта быў сопат, рабочы з млына. Старшыня белы папрасіў яго выйсці к сталу, але сопат толькі варухнуў плячом і тут добра, сярод народу лаўчэй казаць. Дык вось кажу добры чалавек апейка добры абыходлівы словам партейны ну ось і ўсё дядька зірнуў на белага на апейку важна з годнасцю чалавека які выканаў неадменны свой абавязак а потым сеў белы зноў пачаў пытацца хто яшчэ што скажа і зноў чуў гоман галасы Чаго тут казаць попусту? Ясна ўсё. Свой чалавек. Раптам устала, момант пастаяла, а потым ціха пайшла к сталу Міхаленка Вольга, смуглявая, чорная, як цыганка, швейніца з артелі. Апейка быў добра знаёмы з ёй, яна была сакратаром камсамольскай ячэйкі арцелі, не раз прыходзіла да яго. Зусім нядаўна абуралася ў яго кабінеце, што загадчык арцелі кладаўшчык рознымі хітрыкамі нажываюцца на чужой працы, крадуць і п'янствуюць. Была яшчэ, таксама нядаўна зусім з просьбай, дабівалася грошай на ленінскі куток. Ціхая яна была і запомнілася апейку і нейкай незвычайнай пры гэтай ціхасці сваёй цвёрдасцю і упартасцю. Нясмелая нібы цыганаватая дзяўчына судзіла ўсё строгай нязменнай меркай патрабавальнага сумлення. Яна і тут загаварыла ціха, як бы нясмела, але з той верай у сваю праўду, якая, прымусіла ўсіх прыціхнуць. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка ліка пташук.